दीर्ख सत मंगद बनरा बनरी नीर वहंदी ਸਤ ਮੰਗਦਾ सत ਬਨਰੀ बनरा बनरी नीर वहंदी पनरे दे हथ में देवाले चुमे अखियां ते लेंदी दीर ਸਤ ਮੰਗਦਾ ਬਨਰਾ

ਆ ਦਿਰਖ ਸਤ ਮੰਗਦਾ ਬਨਰਾ ਅਨਰੇ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦੀ